الكون ضاق بوسعه ضاقت فضائي فاللحد صار بجثتي أرضي سمائي السلام عليكم hutubar sallar juma'a daga babban masallacin ahalus sunna da ke garin tsageru timu local government katsina state malam batura dauda tsageru shugaban madarasatu tahfizul qur'an tsageru kuma shugaban ta tarbiyyatul islam wa qira'atul qur'an tsageru ya gabatar da fatan allah ya saka wa malam da alkhairi amin قسما ذوات إلى من ظلم نفسه بالمعاصي تذكر وقوفك أمام الله فيخشى الإنسان من الخسران ويخاف الحرمان فيناديه ربه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ينادي عبده نداء المتلطف يا عبدي وعزتي وجلالي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي أعلم أوا كما لدى أكجي خطبر أقربجي أتكين غرش اللاربشي كما تشي غباني نخطبر تتغباتا أساتين دي غباتا bayan godiya ga Allah da yabo a gare shi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kutuba ta ci gaba da cewa bayan haka ya ku bayan Allah hakika Allah madaukakin sarki ya kammala wannan addini ya cika wannan addini ya cika mana wannan ni'ima ya yarda mu da addinin musulunci ya zama shine addinin da zamu yi a matsayin addinin da Allah zai amsa a wurin sa sannan Allah madaukakin sarki ya mana umarnin mu ba hanya madaidaiciya kada mu bi wasu 'yan tafarkai da za su batar da mu akan wannan hanya madaidaiciya Allah maɗaukakin sarki yana faɗi a cikin alqur'ani yace al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau ne na cika muku addini na wa atamamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dina sannan na yarda muku addinin musulunci ya zama shine addinin za ku bauta mana da shi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa bai bar duniya ba face sai da isar da wannan sako baki ɗayansa ya yi bayani ga al'ummarsa haƙiƙanin bayani na dukkanin abin da yake shari'a ne cikin wannan addini na musulunci ya yi wannan bayanin ta hanyar ya faɗi da makinsa mai albarka wani lokaci ya aikata aikin da kansa haka manzon Allah ya dinga yi yana fassara wannan alƙur'ani ta isar da wannan saƙo na Allah maɗaukakin sarki bai gushe ba har ya bar wannan duniya akan a da mutane suna a kan wannan addini na hakika hakika wajibi ne mu sani cewa kowane musulmi abin da yake kan shi shine ya yi ƙoƙarin yin addini yadda allah maɗaukakin sarki ya turo a koyar da wannan addini allah maɗaukakin sarki ya turo manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya shekaru yana koyar da wannan addini babu wani abin da zai kusantar da mutane ya kai su zuwa garamar ubangiji ya kusantar da su ya shigar da su aljanna na wata ibada face sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu ya koya musu wannan abin da za su yi babu wani abin da zai nisantar da su daga rahama ya kusantar da su daga azabar Allah face sai da manzon Allah ya tsoratar da mutane akan wannan abu ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka samu daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda Ya yace manzan Allah tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi ya ce babu ba'athallahu bin nabiyin babu wani annabi da Allah maɗaukakin sarki zai turo ga al'umma illa kana haƙƙan alaihi sai ya kasance wajibi ne a gare shi an yadulla ummatahu ala khairu ma ya'malu ala wato ya zama wajibi a gare shi ya nusantar da su dukkanin alkhairin da za su sani a wannan lokaci wa yanzuruhum sharra ma ya'malu lahum sannan kuma ya wato ya fadakar da su ya tsoratar da su dukkanin sharri wanda zai kusance su kuma ya nisantar da su daga ramar ubangiji wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi hakika Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da komai wanda yake cikin wannan addini kai babu ma wani addini mai tsari irin addinin musulunci har ta kai ta kawo manzon Allah ya koyar da yadda za ka je ka biya bukatar ka a cikin kewaye to kuma a ce akwai wata ibada da manzon Allah ya bari bai koyar da ita ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da hatta in ka shiga kewaye in za ka shiga kewaye ya za ka yi idan ka shiga ya za ka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun shiga kewaye kada ku fuskanci alƙibla kuma kada ku bata baya sannan kuma idan kun shiga kewaye kada ku yi istinja'i kada ku yi tsarki da hannun dama kada ku yi tsarki da hannun dama ko kuma ku yi tsarki na hoge da abin da bai kai uku ba wato dutsuna da zaka yi in babu ruwa to kana iya tsarki na hoge to kada ka yi da abin da yake ƙasa da hoge guda uku sannan kuma manzon Allah ya ce kada ku yi tsarki da abin da yake kashi ne na dabba ko kuma wani kashi duk da ku yi haka duka wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nusar da mu kaga yadda zaka shiga kewaye in zaka shiga ka shiga da kafar dama in zaka shiga ka yi addu'a ta shiga in zaka hito ka hito da in zaka shiga ka shiga da kafar hagu amin in zaka hito ka hito da kafar dama in zaka shiga ka yi addu'a in ka hito ka yi addu'a duka manzon Allah ya koyar da mu wannan saboda mu kasance muna bin shari'a ta Allah maɗaukakin sarki muna yin addini yadda aka koyar da mu don haka sai ya kasance ashe babu wani abu a cikin wannan addini face manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi to in ya kasance hatta yadda mutum zai gudanar da biyan bukatarsa a cikin kewaye an koyar da shi to me kuma ya saura mene ne abin da ya saura wanda za a ce ba a koyar da shi ba idan ka ce ba a koyar da wani abu to kai ne kila ilimin ka bai kai ba kaga kenan baka sani bai nuna kuma ba a koyar ba dan haka kenan komi an koyar da shi yadda musulmi zai yi abinda kawai ya rage ya je ga malamai su faɗakar da shi yadda zai gudanar da wannan abu dan haka wajibi ne musulmi su tashi tsaye su koyi addinin su su koyi addinin su yadda Allah ya ce a yi shi kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi domin babu wani abu cikin addinin nan face sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗe da ra'ayi shi sannan face sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ba al'umma yadda za a aikata wannan abin shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce a kamaltu na akmaltu lakum kum wa alaikum alaykum ni'mati wa raditu na kuma islam dinan yau na cika muku addini na na cika muku ni'imata kuma ne yadda addinin musulunci ya zama addini za ku bauta mana da shi Imam Malik ibn Anas yake cewa duk wanda ya kirkiro wata bid'a yake cewa wannan bid'a tana da kyau wato ya kirkiro wani abu na addini yace ku taho ga wani abu nan mai lada ku aikata za ku samu lada amma aka bincika a alkur'ani babu abu aka bincika a rayuwar manzon Allah babu wannan abun yace faqad na'ama Muhammadu da khanar risala hakika yana tuhumar manzon Allah cewa ya ya ha'inci a sakon da Allah ya bashi domin Allah ya ce na cika addini na kuma manzon Allah ya ce na cika sako na to amma kai a yau bayan manzon Allah ya ce ka kawo wata ibada sabuwa ka ce a yi ta akwai lada kuma aka aka duba alqur'ani babu ita aka duba a rayuwar manzon Allah babu dan haka kenan wujirin wannan ya nuna kenan kana cin manzon Allah gyara kenan a cikin wannan sako Allah ya bada dacewa wannan ita ce fasara hudu ba ta warko, fasara hudu ba ta biyu kuma bayan godiya ga Allah da yabo a gare shi da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam hudu ba ta ci gaba da cewa bayan haka ya ku bayan Allah ya tabbata a hadisin irbab ibnu sariya Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yake cewa sun yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi sallam a wata rana sai manzon Allah bayan an kare sallah sai ya fuskanto da gaban sa yana kallon su manzon Allah ya basu wa'azi wa'azi bai kai matuƙa wanda idanuwa suka yi tulutulu tulu zukatu suka firgita saboda wannan wa'azi da suka ci sai wani mutum cikin sahabbai sai yake cewa ya babban Allah wannan wa'azi kamar wa'azin bankwada kamar daga shi baka kare mana wa'azi ka yi mana wata wasiya da zamu rike ko da bayan babu ka za Allah ce ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah wannan tunda an ce an ba manzan Allah jawabi da kalim in aka ce at-taqwa ala mutum ya bi Allah cikin abin da Allah yake so mutum ya bar dukkanin abin da Allah bai so ko ga abubuwan suna da yawa shi yasa banzan Allah sai ce to warko ku ji tsoron Allah sannan kuma ku ji ku yi da'a ko da kau wanda za ku ji wurin nan nashi za ku yi mai da'a bawa ne kuma baki to ku yi mai da'a in ya kasance shugaban ku ne banzan Allah ya ce duk wanda ya rayuwa mai tsawo cikin ku to zai ga sabani mai yawa to amma wannan sabani in ya zo manzo Allah ya ce fa alaikum bi sunnati ina horon ku da ku bi sawuna ku bi hayyata wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin da sunnar khalifofi na shiryayyu sune Abubakar Umar usman da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ku bi sunnar su ku bi hanyar su ma'ana ku bi hanyar manzon Allah ku bi hanyar waɗannan khalifofin shiryayyu malamai suka ce ba ana ne hanyar manzon Allah daban ba hanyar khalifofi daban a bayan manzan Allah ya tafi dukkanin abin da ya zo waɗannan khalifofin suka yi ijima'i kan shi su duka hudu suka haɗu suka ce wannan abin addini ne to addini ne kowa zai yi shi ko ko da lokacin manzon Allah na raye abin manzon Allah bai yi shi ba amma su suka rayu da manzon Allah su suka koya wurin manzon Allah to duk abin da suka yi ijima'i su duka to wannan ya zama addini kuma za a bauta ma Allah da shi da haka shi yasa manzan Allah ya ce ku bi hanya ta ku bi hanyar waɗannan khalifofi shiryayyu manzan Allah ya ce ku biha ku rike ta gam wa abdu alaiha bin nawajis sannan ku rike ta da haƙoran ku manya manya wa iyyakum wa mudasatil umur manzon Allah ya ce ka shaidan ku da bin kagagun al'amurra wasu ababe da aka kago aka ce addini ne ko ba addini bane fa inna kullu muhdathatin bid'a duk abin da aka kago aka jingina shi aka ce addini ne to wannan shine bid'a wa kullu bid'atin dalala duk abin da yake bid'a ne kuma bata ne domin ya kauce ma shari'ar Allah ya kauce wa hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakika hakika wannan ya tabbata a cikin al'amuranmu ne da kullum za mu fahimci waɗannan abubuwa cewa abubuwan da ake ƙagowa ana sanyo su cikin addini shin za ka yi ne da jikinka ko za ka yi ne da bakinka ko ko za ka yi ne da zuciyarka duka ne waɗannan abubuwa in suka tabbata babu su a cikin littafin Allah to wajibi ne ka ƙaurace musu ko mu yadda aka zai yana yin wannan abun ko mu yadda yake da taron jama'a in dai sunan shi ba daidai ne sunan shi ba daidai ba dadewa ana yin abu bai mai shi daidai yawan jama'a da ke yin wannan abun bai mai da shi daidai domin kullum ana buga misali cewa akwai barayi da yawa akwai mazinata da yawa akwai masu shan giya da yawa kuma an dade ana yin waɗannan laihukan har abada ko ba za su taɓa zama daidai ba suna nan matsayinsu na ba daidai ba ne saɓo ne don an daɗe ana yin su don akwai masu yin su da yawa to wannan abin bai mera su daidai don haka duk abin da yake an kago shi ne cikin addini an sanyo shi amma kuma babu shi a cikin littafin Allah ko mun yau masu yin shi ko mun daɗewa ana yin shi sunan shi bid'a kuma ba addini bane ba kuma in kai ba za ka samu lada ba yana daga cikin taimaka ma wanda yake bid'a ne ka taimake shi ka rika zuwa kana kallon shi don haka shi kan shi ka je kallon wanda yake gudanar da irin wannan abun shi kai ma ka shiga cikin masu laifi shi yasa kaurace ma duk wanda ya kirkiro irin wannan abun to yana da yana da kyau kada ka ga cewa ai kai ma ka ciki a gaskiya wannan abu bai da kyau amma kuma ka taimaka mashi wurin kallon shi da yaɗa shi dan yau da za a ce akwai wani mai kidi da zai zo kidi ya buga kidi ya buga kidi ba yan kallo to dade wanda za a yi kila ba ta da yawa ta yadda inda akwai yan kallo sun zagaye shi in ya ne ya kai karfe bakwai to zai iya kai a karfe tara ko karfe goma amma in ba kowa ya buga ya buga ba mai bashi kuɗi ba kowa to kila in ya ne yin awa ɗaya zai minti ishirin ne ko na abu kamar haka ya tashi sai inda yi ashe su ma waɗannan yan kallon suna taimaka ma wanda ya kirkiro wannan abu duk da cewa kuma za ka ji wani ya ce a gaskiya ba kyau a gaskiya wannan abu a daidai ba ne amma kuma shi ya shiga cikin ba daidai ba ɗin to ka sani cewa manzon Allah ya ce duk wanda ya kama da wasu mutane to haƙiƙa yana tare da su sannan kuma ka goya ma ƙarya ka goyi bayan ƙarya ta ci gaba da tahiya sannan wajibi ne ga kowane musulmi a wannan lokacin da muke za ka samu da yawa daga cikin malamai na yi ba irin waɗannan bidoyi ta goma shi ka ji babban malami ya jawo aya a cikin alkur'ani ya lauya ta ya ce ga abin da take ne idan ka bi shi ka ce waye magabacin shi cikin fassara wannan aya wani sahabi ya fasara ta haka wani tabi ya fasara ta haka cikin malaman tafsiri wane ne mai irin wannan tafsirin babu kaga nan wurin son zuciyar shi ne ya fassara ya fassara ya bankara aya don ta goyi bayan abin da yake kai to kaga wannan ko daya wannan abun bai zama hujja na aikata waɗannan abubuwa da haka mu sani cewa ko da za a samu wasu daga cikin malamai waɗanda ba su tsoron Allah su bankara aya su ce ga tana goyon bayan kaza mala za a yi shi a matsayin addini to wannan bai zama hujja a wanda duk yarki wannan abin da haka musani sani cewa duk da da yawa daga cikin mabiya ko masu aiwatar da wannan suna da fahimtar cewa in aka ce ma mutum wannan abin Allah bai yi shi ba akwai Allah bai ce a yi shi ba ko manzon Allah bai yi ba ce eh gaskiya yadda bai yi shi ba amma mu ne ne matsala san manzan Allah shi ne matsala kuma komai za ka yi na san manzan Allah ai ba laihi ne ba a kullum abin da ake cewa ita shari'a abin da inda ta aje kaka tsaya nan wuri dan kada ka wuce shi yasa karatun alkur'ani yana da lada babu ma wani aiki malamai suka ce wanda za ka yi wanda Allah ya ambaci yawan ladin shi irin karatun alkur'ani amma kuma akwai inda za ka yi shi ya zama haramun Ka kaga ka karanta alkur'ani a cikin rukuyi ko sujada manzo Allah ya ce kada ku karanta kenan in ka karanta ba da mantuwa ba kuma ka karanta ba da kuskure ba ka karanta da gangan to wannan kana za ka samu zanubi duk da kuma qur'ani ne amma kuma an ce kada ka karanta shi nan wani akwai inda ake karanta shi sannan baka shiga cikin kewa ka ta karatun qur'ani to ashe kenan nan, ko da abu na daidai ne akwai inda za ka yi shi zama daidai ba kuku inda za ka yi shi zama kuskure da haka san manzan Allah wajibi ne amma kuma akwai yadda shari'a ta ce a so manzan Allah ba a san manzan Allah da waƙe-waƙe ba a san manzan Allah da kiɗe-kiɗe ba a san manzan Allah da raye kuma shimmine ne abin da wannan abin ya ƙara ma da imani dukkanin ibada da Allah ya ce ka yi to daga ƙarshen da za ka ga akwai imani za ka ƙara Allah maɗaukakin sarki ya ce ku je aikin hajji idan ka je aikin hajji duk wanda ya je aikin hajji ya aikin hajji yadda Allah ya ce to zai kara mai imani zai so ya kara komawa idan ka yi azumi yadda Allah ya ce ka yi azumi to zai kara ma imani shi Allah da kanshi ya ce kutuba siya siyamu kama kutuba alal ladina min qablikum Allah ya ce la'allakum tattaqun mun wajabta muku azumi kamar da muka wajabta shi ga waɗanda suka zo bayan ku saboda mi saboda ya ƙara muku tsoron Allah to yayin shi wannan abin da ake na kewaye kewaye na kiɗe-kiɗe na raye-raye wani tsoron Allah wanda ya kara mai wanda ya je kallo wani tsoron Allah ya kara mai babu wani tsoron Allah ciki babu wani imani da ka kara don kayi wannan ko shi wanda ya yi ko kuma kai da kai kallo ba wani abin da zai kara ba to me amfani wannan abin shi rayuwa kullum abin da ake so za ka yi abin da zai kare ka ne a gaba ya kara ma tsoron Allah ya kara ma imani amma ina amfanin abin da zai yi ba ma ya kara ma imani ba sai dai ya kara ma kan ganewa Allah shirya da mu da haka wajibi ne yan uwa mu yi kokari mu hankalta da kanmu sannan duk abin da kai wa yana nan an rubuta Allah madaukakin sarki ya ce kiraman katibi ne almuna wa tafalu duk abin da kuke aikatawa akwai masu rubutu wanda kai ba da bare wancan da bare wancan suna nan rubuce kuma wannan wannan bana da ka kyana zuciyarka sai kai sai kai kuma zai wuce shi ma kuma za a rubuta kuma ka sani cewa irin waɗannan abubuwan da kake aikatawa irin su ne za su tattaru su maka kangiya daga cikin su maka daga samun rama a gobe kiyama amma ka hana kanka da Allah ya hana ka to sai ka huta abin zai wuce shikenan kuma ka gaba ka samu wancan mazalumin ba bare kuma ka samu wani abin da zai ma cikas a gobe kiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya shidar da mu tafarki daidaici wannan sune fassarorin gobe guda biyu da fatan Allah madaukakin sarki ya shidar da mu tafarki daidaici ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta nuna mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata allahumma inda islam wal musulmi wa abin da shirka shirki wa dammir a ada addini wa sur ibada kalmomin hidina bi rahmatuka ya alhamar rahimin ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal musallin alhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salati wa الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إوجا وجعله تبيانا لكل شيء وذكرا لأولي الألباب وأمرنا بالاعتصام به إذ هو حبل إذ هو حبل الله الذي هو أثبته الأثبات وهدانا به إلى سبل الهدى ومناهج الصواب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بجوامع الكلم والحكمة والفضل والفضل الخطاب صلى الله عليه وعلى آله صلاة دائما باقية إلى يوم القيامة أما بعد عباد الله فإن الله قد أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأمرنا أن نتبع صراطه المستقيم ولا نتبع السبل فتفرق بنا عن سبيله قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ولم يتو ولم يتوفى نبيه إلا بعد بل إلا بعد ما بلغ البلاغ إلا بعد ما بلغ البلاغ المبين وبين وبين لأمته كل ما شرعه لها من أقوال وأفعال ولم يترك ولم يترك طريقا يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وبي إلا وبينه للأمة كما ثبت في الصحيح كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما, ما يعمله لهم وينذرهم شر ما, ما يعلمه لهم وفي صحيح مسلم عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائض أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بالأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيء أو بعظم وهذا يدل على كمال الشريعة الإسلامية ويستفاد بها بكل, بكل, بكل شيء فما كان في فما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم شريعة من شعائر الإسلام ما تعتاده الأمة حتى آداب قضاء الحاجة وإبادة تقرب إلى الله بها أهل الطاعات والإيمان فهو باق كذلك وهو باق كذلك إلى أن يرث الأرض ومن عليها لملك, لملك الديان وما لم يكن فليس من الدين ولا مما رضيه الله وما مما رضيه الله لنا رب العالمين قال الإمام مالك رحمه الله تعالى من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكمل ونسى على أمة وجاهد في الله حق جهادي وكان خير المرشدين إلى صراط المستقيم اللهم صل على محمد اللهم صل على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله ساح من حديث من حديث إرباد بن سارية رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موئبة بليغة ضربت من العيون ووجلت من القلوب فقال رجل يا رسول الله كأن هذه موئدة مودع فماذا فماذا تعود إلينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدنا بشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز وإياكم ومهدفات الأمور فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله لقد كثرت في هذه الأيام البدع والخرافات وهجر كثيرا من الناس التهاكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومالوا إلى التعصب وأقوال الرجال فيجب على كل مسلم عاقل أن يعذر من البدع وأن يمسها من من من يفعلها ولا يجوز ولا يجوز السكوت عن الحق فإن فإن من فإن من الواذم فإن من الواذم الدين نصيحة الدين نصيحة لكتاب الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاماتهم وعطرهم على الحق عطرا بالتهاكم إلى كتاب الله وسنة نبيه في كل صغيرة وكبيرة والتسليم لهما ظاهرا وباطلا عملا واعتقادا وتمسكوا من الله, من الله التوفيق قال الله تبارك وتعالى وما توفيقي إلا بالله أتدري من cibiyar suna koyi ta yada da auren suna ita ta samar maku kuma suna koyi na sanar da al'ummar musulmi cewa za a iya samun karatuttukan sunna da kudubobi da lakcoci daga malamai masu ɗimbin yawa wanda za a iya streaming wato kallo ko sauraro kai tsaye akan intanet ko kuma koyi downloading zuwa kwamfuta ko wayoyin ku na smartphones kamar android ko tabs irin su ipad da ma sauran dukkan wayoyi domin samun hakan sai a ziyarci babban website na suna koyi wato suna koyi blogspot.com ko wwwsunna da ciki domin ƙarin bayani ana iya kira ko saƙon wasu a 09023455501 ko sakon email a sunafoyi at outlook.com ko a shafukan sada zumunta wato twitter.com slash sunafoyi ko facebook.com slash sunafoyi har ma a sauran shafukan sadarwa za ku iya nema a Trump MySpace, G+, Instagram, YouTube, LinkedIn da kuma IM. Fatan Allah ya gafarta mana kuma ya anshi ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana ayyukanmu wanda ba na alkhairi ba a. سيرة العبد